Rādījumā arī Latvijas klausītāji ir 9 un 4 minūtes trešdienā, 2. martā, ar TV ētrā priesteris Pēteris Skudra un laiks šīs dienas katehēzē. Šodien uzsākam lielo gavēņa laiku. Šodien ir arī gavēņa sākums spēlnu trešdiena, ar kuru tad mēs iesākam gatavošanos lieldienām. Gavēņa gavēņa šī virzība ir lieldienas, Kristus augšām celšanās svētki, kas tad arī ir visas eh, mūsu ticības pamats. Tāpēc eh, piedāvāju šodien eh, pārunāt to, kas ir gavēnis, ko nozīmē gavēt, kas ir stingrais gavēnis, kuru mums šodien ir jāievēro, tad um, arī mēģināsim pievērst uzmanību pāvesta Franciska vēstījumam šim gadam, uh, šī gada gavēnim, kas kā katru gadu tad tiek no pāvesta puses mums tiek piedāvāts kāds iedvesmojošs, kāda iedvesmojoša doma, kas varētu palīdzēt tad arī šo gavēņa laiku izdzīvot, gatavojoties lieldienām. Tāpēc aicinu tevi klausītāji arī iesaistīties šajā sarunā, varbūt, ja tev ir kāda apņemšanās, tu vari padalīties ar to, Ja tev ir kādi jautājumi par gavēņa laiku neskaidrības, tad arī droši vari iesaistīties gan zvanot uz numuru 67 969 131, gan arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272. Un šodien tad arī kopā ar mums ēterām būs jezuītu tēvs Jānis. Labrīt. Labrītiņ. Jā, un tad gavēnis, klausītāji, gavēnis šodien sākās, un droši, droši iesaisties šajā sarunā par gavēņa laiku. Priestera katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad šodien baznīca sāk gavēni, pelnu trešdienā vienmēr mēs to iesākam, tad kas ir šis gavēņa laiks? Jā, gaveņa laiks ir 40 dienu, 40 dienu ilgs periods, kas notiek pirms lieldienām, un tā ir tāda sevis sagatavošana uz šo pašu galveno vienu no, nevis vienu, bet pašu svarīgāko baznīcas svētku vai notikumu, kas ir uh, augšām celšanās. Eh, un eh, tā, mm, šīs 40 dienas ir eh, laiks, kad tiekam aicināti veltīt lūkšanai, gavēšanai un žēlsirdības mm, darbiem, un šādi jādara mm, tad sagatavojot, attīroties, varbūt tās, ja tas ir vajadzīgs no kaut kā negatīva, ļauna, no grēka, jo arī esam aicināti iet pie grēksūdes, īpaši šajā laikā, ja cilvēki pieturas pie tradīcijas, uh, vai pie baznīcas paušaļa, vienreiz gadā, vismaz vienreiz gadā iet pie grēksūdes, tad šis nu ir tas laiks, kad tiešām esam aicināti to darīt, bet tāpat tās arī aicināti varbūt tās pievērsties vairāk lūkšanai un, un arī atrast uh, spēkus un iespējas arī kādu labu darbu. Uh, Un tas, protams, viss ir ar mērķi, lai mēs kaut kādā drusku dziļākā veidā pievērstos, e, pievērstos savai dvēselē un attiecībām ar Dievu. Jā, mums e, latviešu valodā ir e, nu, tāda bija šī nabadzīgāka situācija. Mēs ar gavēni apzīmējam gan visu šo laiku, no pelnu trešdienas līdz uh, lieldienām, gan arī tad, uh, pašu nu, šo atteikšanās gandrīšanas praksi, un tad uh, svarīgi nošķirt, ka šis gavēņa laiks ir uh, tāds uh, liturģisks laiks, kas jā, no mums pieprasa gan gandari, gan lūkšanu, gan žālsirdības darbus, īstenībā jau lietas, kuras mums ir arī jāveic ikdienā. Kuras, jā, tāpat tās, nu, tās ir tādas vispārīgas garīgas prakses, kuras cilvēks ir aicināts uh, vai kuras cilvēkam tiek piedāvāts, ja viņš vēlas kaut kādā jēgpilnākā veidā izdzīvot ar savu kristīgo pārniecību, e, katolisko ticību vai kristīgo ticību kā tādu, vai ne? Tad šie ir tādi pamat e, līdzekļi, kā palīdzību mēs varam tad veidot, varbūt tās nedaudz apzinātāku savu kristīgo dzīvesveidu. E, bet katrā ziņā, protams, šeit gaveņa laikā tas ir šeit ir izcelta īpašā veidā, kad eh, mēs tuvojamies lieldienām, kad ir šis milzīgais notikums, pestīšanas vēstures eh, notikumi, un mēs esam aicināti pārdomāt, uzcītiņi vairāk eh, to pievērsties, jo nu, dabiski jau tā ir, ka gada laikā jau mums, diemžēl, vai par laimī, nu ir kā ir, un nevienmēr esam, kā teik, uzdevuma augstumos, un tas nozīmē, kad ir vajadzība, uh, pēc tādiem periodiem, kad mēs varam tā kā drusku piebremzēt, apstāties un varbūt tās eh, pārdomāt kaut kādā veidā eh, savu dzīvi, tā kā atjaunoties eh, savā dzīvē, un, un tad, nu, baznīca piedāvā šādu periodu. Ja mēs uh, sakam, ka tas ir 40 dienu uh, gavēnis, uh, tomēr, ja mēs tā paskaitīsim precīzi, tad, tad, tad tas sākās pelnu trešdienā un beidzās ar lielās ceturtdienas šo uh, Eh, pēdējo vakariņu misiju, un tad jau lielajā ceturtdienā saucās tas, ko sauc par trīdiumu, vai arī tad, tāpēc arī latviešu valodā ir lielās dienas, jo tad eh, lielajā ceturtdienā iesākam svanēt, svinēt liturģiju, kura noslēdzās tad uh, vigīlijas, uh, sāk, nu, ar vigīlijas dievkalpojumu. Jā. Mhm. Mēs tā kā izējam cauri pēdējām vakariņām, ja uz ciešanām, un tad arī uh, svinam šo augšām celšanos, un uh, Lielajā ceturtdienā iesāk ar krusta zīmi un tad eh, vigīlijā noslēdz ar krusta zīmi un pavidam eh, šie dievkalpojumi netiek pārtraukti zināmā mērā. Tad, eh, jā, arī tad pavidam mēs tās svētdienas, viņas tā kā skaitās gavēņa svētdienas, netiek dziedāts alleluja, ir uh, violetā krāsa, ir uh, nu, tāds, tāds gavēņa noskaņa, bet tomēr uh, svētdienā uh, Eh, nu, baznīca mums atgādina to, ka eh, nu, tā tomēr ir kunga diena, mēs svinam augšām celšanos arī tajā, un tāpēc tajā varbūt nav eh, nu, tās svētdienas neskaitās starp šīm 40 dienām, bet kāpēc, kāpēc tā, 40? Jā. jā. 40 droši vien tas izriet no bībeles tradīcijas, kur arī pats Jēzus ir it kā pavadījis tādā tuksnesī un, un, un gavēšanā un lūkšanā, un tad līdz ar to arī uh, tās 40 dienas tiek pārņemtas un nu, iedzīvinātas baznīcas tradīcijā. Nu, mēs jau kopumā mums tā vien šķiet viss skats, visa tāda dzīve principā ir uh, savā ziņā mm, mm, pakārt, ne pakārtota, bet tā kā cenšamies izdzīvot, ejot cauri arī šiem Jēzus dzīves kaut kādiem notikumiem. Ne? Un baznīca to visu sakoncentrē viena gada garumā, uh, un esam aicināti tad arī iet šo, šo, šos periodus, lai kādu viņu, jo tagad ir lieldienas, eh, tagad būs gavēnis, tad pēc tam lieldienas, tad būs parastais laiks, kad dzīve noriet. Lieldienu laiks, kas un, vispār ilgs 50 dienas un, līdz vasaras svētiem. Jā, tieši jā. tā, un, un, un, un bija pirms īsa brīža vēl bija tikai advents un <laughs> Ziemassvētki, ne, un <laughs> Un, nu, mēs esam aicināti savā ziņā tagad runāt par to, ka mums vajag padarīt savas sirdis līdzīgas Jēzus sirdī vai, vai um, nu, piesavināt tos bībeliskos uh, principus un vērtības mm, pie sevis. Ne, nu, kā mēs to izdarīsim? Mēs to izdarīsim tad, ja, mēs, ja mums būs tāds ritmiskums uh, droši vien tajā dzīvē un gada mm, griezumā, bet arī nu, kopumā kaut kādā dzīves griezumā un ikdienas dienas, varbūt tās pat griežumā, tāpēc ir lūkšanas, rīta lūkšana, vakara lūkšana un, un, un svētdiena ir nedēļas uh, griezumā un tā tālāk, un, un arī ir šie um, lielie svētki, kas tā kā ritmiski mums atgādina, kad um, ir, ir bez tā, ar ko mēs cilvēcis nodarbojamies, ir arī cita, uh, kā teikt, realitāte, uh, kuru mēs nedrīkstam aizmirst. Un es domāju, īpaši piemēram, šīs, šīs gavēnis, jo īpaši mums liek par to aizdomāties, ņemot vērā Ukrainas karu un, un visu to postu, kas tur notiek. Ne, tā kā mēs esam nepārtraukti aicināti tā kā atjaunoties un arī skatīties uz, uz Jēzus dzīvi un varbūt tā sekot šai dzīvei un, un caur šo sekošanu, arī ļoti tādā praktiskā veidā censties varbūt tās kaut kā uh, mainīt sevi, ja tas ir vajadzīgs. Un man, man, es jau esmu pārliecināts par to, ka ir tāda vajadzība, ne? Nu, kad uh, gribam vai ne, lai cik mēs labi un pūkaini būtu, nu, mūsos mājo um, uh, gan labais, gan, gan sliktais, un, un notiek tā iekšējā cīņa. Uh, un, un, un tādēļ mums ir vajadzīga arī kaut kādā veidā apzināti strādāt ar sevi. Šķiet, eh, Augustīns savā laikā bija teicis tādu atziņu, ka uh, eh, lepnība ir tā, kas um, eņģeļus par dēmoniem padarīja. Mm. <clears throat> ne, uh, un, un es domāju, nu, katram varbūt tās ir savs dzelonis, un paldies Dievam, ka viņš ir, jo tas ir tāds <laughs> pestīšanas <laughs> ceļš, kas mums ir jānoiet, un katram savā veidā, un varbūt tās tas dzelonis um, ir, ir pieļauts, nu, viņš man ir lai es varbūt tās ietu un lai nekāptu lepnībā vai, vai kādās uh, citās kārībās, kas, kas, man, kas man neatļauj tā kā izdzīvot manu kristīgo pārliecību līdz galam un arī neatļauj kļūt, uh, nu, kā teikt, aizvien īzīgākam kristum. Kaut kā tā varbūt tās... Um, Jā, tad, eh, ja mēs arī paskatāmies vecajā derībās šis 40 dienu uh, šis skaidrs 40 ir bijis tāds, nu, jā, varbūt tāds veltīšanās, gatavošanās, sevis disciplinēšanas laiks. Mūzus 40 dienas pavada kunga klātbūtnē, saņemot likumu un tad skaitļu grāmatā mēs lasam par tiem izlūkiem, kas 40 dienas pavada apsolītajā zemē, izpētot to, to Eh, situāciju, un tāpat arī Elijas eh, pavada 40 dienas eh, ceļā bēgot no tās valdnieces, kad viņš saņem šo nu, tādu atklāsmi no kunga, un tāpat arī tas ir gandares laiks saistībā ar, piemēram, ar pravieti Jonasu, kurš sludināja Ninīvē, un tad tie cilvēki 40, tur bija dotas 40 dienas, un tad pilsēta tiks nopostīta. Un, eh, protams, ka arī pats Jēzus, kurš 40 eh, dienas pavada eh, lūkšanā, iespējams arī varbūt ievērojot šo simboliskumu, parādot to, ka lūk, viņš veltās Dievam, viņš gatavojas savai misijai, viņš tā kā pakļaujas sevi kaut kādai. Es arī lasīju par to, ka gavēņa laiks uh, Un, teiksim, atteikšanās no kaut kādām labām lietām ir arī tā, tāds treniņš, ka tajā brīdī, kad nāks kāds kārdinājums, man būs vieglāk turēties pretī mm. tam kārdinājumam, jo es jau esmu trenējies uz lietām, kuras vēl nav nu, sliktas pašas par sevi. Ja, es, es piekrītu, ka uh, eh, to var uztvert ar kā tādu treniņu, protams, vai ne, un garīgajā dzīvē ir vienmēr labi apzināties un vienmēr būt gatavam uz to, kad uh, var kaut kur kāju paslīdēt, kaut kas notikt un, un, un, un varu pārēsties viegli. Nu, es tā varbūt tās drusku jau pasmēju, bet nu, vienmēr sakot, ka tas ir ļoti cilvēciski, ka tas notiek un ja mēs šādu praksi e, pielietojam, tad mēs tā kā sevi uzturam tonusā, savā ziņā garīgajā tonusā, lai spētu varbūt tās pamanīt kaut kādas lietas, no tām arī izbeigt, izvairīties, mm. citiem vārdiem sakot. Un, uh, Un, un ja arī nevienmēr izvairīties, tad varbūt tās spēj stāties pretī un, un, kā teikt, cīnīties ar tiem kārdinājumiem vai ar to ļauno, kas, ko mēs piedzīvojam. Bet eh, vēl viena lieta, kas man tā nāk prātā par tām 40 dienām, jo eh, bieži vien tur, nezinu, numeroloģija vai vēl kāds nodarbojas ar to, cik mēģina izskaitļot, cik tur ir nozīmīgi tās 40 mm. dienas un tādas lietas, manuprāt, uh, dažbrīd tas ir tādā ļoti, ļoti elementārā līmenī jāuztver arī, nu, ka mums jāvelta laiks un nevis, nevis tāds pastarpināts, man ir, nu, kad es kā ikdienišķi daru visas lietas, un tad man, nu, man pienākums ir noskaitīt pāteriņus, ja te es tur veltīšu tās 5 minūtes. Nē, te varbūt tās ir uzsvers uz to, ka, lai varētu notikt iekšēji izmaiņa, man tam ir jāvelta laiks, un ne? Uh, lai varētu kaut kas notikt, man tam ir jāvelta uh, mm. apzināts mm. darbs, un tas prasa laiku. Nu, gribu vai negribu, tas, tas prasa no vienkārši nenotiek, laiku. Jā. Nu, jā, tur tā lieta, un, un tāpēc tās 40 dienas ir tāds jau nozīmīgs laika periods, vai nekad tas nav, bet arī ikdienā, ka, mm, kad, piemēram, mēs, mēs lūdzamies, tad, uh, protams, gribas rutīnu un visu, un gribas, nu, lai, lai, lai ir tās 5 vai 10 minūtes vai kaut kas tam līdzīgs, ne, nu, skaisti, kad es pat tādā, uh, tādā ātrā veidā <laughs> paceļu savu prātu un sirdi pie Dieva, ne, bet, e, bet mm, mēs arī mācam par to, ka nu, tam nevajadzētu būt mehāniskam mm, procesam, tas nav tikai par to, vai es mehāniski to izdaru vai nē, vai nē, tas ir par to, nu, kurā vietā ir mana sirds, e, principā, un, un, un gribas vai nē, ja es to daru ātri, ātri, kā tik ātrāk, lai varētu ķerties pie svarīgākām <clears throat> lietām vai būtiskākajām lietām vai e kaut kādām eksistenciālākam lietām, tad, nu, es palaižu iespēju, kaut, lai kaut kas vispār varētu notikt caur šīs lūkšanas palīdzību vai caur gaveņu palīdzību. Nu, uh, Tad līdz ar to, tas, to vajag arī, manuprāt, ļoti praktiski vienkārši uztvērt ar tādu nozīmi, kad ir jādod laikam ir jādod laiks, lai kaut kas labs varētu notikt. Eh, ne? Nu, tas ir arī tā simbolika, ko eh, lietojam eh, citā, citos kontekstos, kad iesētā sēkla, viņa ir vajadzīga gan laistīšana, gan, gan saule un, un a, izravēšana un visādas tādas lietas, lai tas tāds varētu varbūt tās nu, tiešām plaukt un zelt un lai viņu varētu tā novērtēt. Tāpat tās arī ar mums, ar mūsu tvēseli. Uh, kad, eh, kad tas nebūs tehnisks vienkārši darbs, tas būs, tas būs tāds ļoti dziļi būtisks darbs, kurš, kur, kuram ir jāvēlta laiks, un, un tad šīs 40 dienas ir, ir tāds laiks, ko es vēl, vai var mazāk? Es domāju, protams, var mazāk, varbūt tās var mazāk, bet no otras puses varbūt tās nevajag mazāk <laughs> tieši, mm. varbūt tās, jo uh, arī tās dinamikas, caur kurām, ka, kad mēs ejam garīgajā dzīvē, nu, vienā brīdī mums būs labi, un varbūt tās labi būs divas, trīs dienas, un, un, un tad atkal kritiens lejā, un tad kas notiek, ja es aprauju to pirms laika, tad es varbūt tās nekad ar augšā vairāk ne, mm. netieku, vai pametu pusratā, nu, kad, nu, tā, eh, man nekas neveicis, un, un tā, vienreiz tur bija, un viss vairāk es negribu, jo, jo eh, prieš kam man tas būtu jādara tādā gadījumā, ja man tas tiek atņemts, vai uh, pazūd kaut kāda em, emocija, pazūd, vai, vai uh, prieks par, par to lūkšanu pazūd, ne, jādod laiks, lai vienkārši, lai vienkārši izietu caur šo procesu, lai ļautu uh, kaut kam arī notikt, un, lai, lai, lai piedzīvotu to, arī to dinamiku, lai mācītos par to, kāda ir tā garīgā dzīve, vai ne, un, un, un tam, tam ir 40 dienas, tam ir vesela, vesela dzīve, <laughs> principā, dod. Jā, mēs minējām šo arī mērķi, kāpēc mēs atsakamies no kaut kā gavēnī, uh, bet eh, kaut kur eh, varbūt, ka mēs iestrēgstam uz to domādami, ka gavēnis ir tikai attiekšana, kas ir, protams, attiekšanās un gavēnis arī, teiksim, tādā šaurākā izpratnē, ka mēs nerunājam par gavēņa laiku, bet par gavēni kā par attiekšanos no kaut kā, eh, tam ir, nu, kaut vai arī tāda profilaktiska nozīme, ka mēs pārbaudam, vai mēs neesam uh, Eh, ka, teiksim tā, lietas nevalda pār mums, bet mēs valdam pār lietām, ka mēs jau neesam no kaut kā palikuši atkarīgi. Bet eh, vai tas ir viss mums gavēnī jāizdomā, no kā es atteikšos, nu, tas tagad neēdīšu saldumus, nu, un, nu, gaidīšu tad tās lieldienas tagad. Eh, es mīlu teikt tā, kad jautājums jāuzdod, kas man palīdzētu tuvoties Dievam un, un manu dvēseli, parūpēties par savu dvēseli. Mm? Kas, kas ir tas, kas man palīdzētu? Un, un tad izējot no šī jautājuma, ar mēģināt rast atbildes, jo dažbrīd arī sastopam cilvēkus, kuri varbūt tās iet caur mm, tiešām grūtu periodu dzīvē un, un tādā ziņā, ka viņam, piemēram, nav uh, pilnvērtīga pārtika, pilnvērtīgi viņš nevar paēst vai, vai kaut kas tam līdzīgs. Un tagad viņam stāstīt par to, nu tev gavē un tev viss tur notiksies un viss būs un tad tev Dievs tur dos gaļas kalnus. Un, nu nē, nu tā tas <laughs> nav, tas nav ar to mērķi, vai ne? Mērķis ir nu, tuvoties Dievam, tas ir mērķis. Mērķis ir atgriezties man kā cilvēkam, kā grēciniekam, apzināties, ka es esmu grēcīgs un ka man ir vajadzīgs tas uh, Nevis pierādīt elements. savu spēku, lūk, jā, ko tieši, var izdarīt. Tieši tā, tā tieši jā. tā. Mani. Un, un, un tad jautājums, kas, kas būs tas, kas um, vislabāk palīdzēs? Baznīca piedāvā šos trīs, šos trīs aspektus, arī tai skaitā gavēns kā atteikšanās un kā asketiska kaut kāda prakse, kurā es izvēlos atņemt sev kaut ko, lai dotu varbūt tās citam vai vienkāršai atteiktos no kaut kā, ērti savā dzīvē, lai piedzīvot kaut nedaudz to nērtumu, kas varbūt tās ļauj man arī nedaudz dziļāk paskatīties uz tām lietām. Bet pamat jautājums, kas ir tas, kas man palīdz tuvoties Dievam? Mm. Lai nav tā arī, kad līdz kaut kādiem ārprātam, un mēs arī regulāri sastopamies ar tādiem uh, izsmejošiem uh, fragmentiem uh, vai teikumiem vai video uh, filmām un tādām lietām, kur visas uh, gavēšanas un, un uh, Šaustīšanās, šaustīšanās un visādi šitādas lietas tur mm, tiek piekopts un, un <laughs> parādīts, vai ne? Bet pazūd jau tas, tas būtiskākais, un man bail, ka mēs arī varam tā uh, nodarboties ar visām, visām skaistām, garīgām lietām, neapzinoties, ka mūs tur vēlas, varbūt tās velk mm. aiz deguna ar visām tām garīgajām lietām, jo tā arī ir mm, Bībeles <laughs> patiesība. Ne? Jā, te arī Pāvis eh, Francisks mums atgādina, te gan nav citāts, jo Pāvis ir uzrakstījis tādu vēstījumu šim gavēnim, bet, ja nemaldos, tad tas jau ir kāds no uh, Kāds no baznīcas stāviem, kas ir sacījis, ka gavēnis sagatavo augsni, lūkšana dod valgmi un labdarība dara to auglīgu, ka patiesībā šis atteikšanās moments nav nevis tāpēc, ka tas būtu pašmērķis, bet gan lai dotu laiku Dievam, tātad lūkšanai, ka man ir vairāk laiks sarunai ar viņu, piemēram, to laiku, ko es negatav, nu, teiksim, nepavadu gatavojot sev ēst, es, teiksim, pavadītu sarunā ar Dievu, un tad arī Eh, teiksim, tie līdzekļi, ko es ietaupu vai, vai eh, jā, nu, kaut kas, ko es esmu no kaut kā atteicies, ka es to varu veltīt kā labdarību citiem, kā mhm. žēlsirdības darbus. Un šīs trīs lietas nevar atraut vienu otru. Tās eh, jau no baznīcas pirmsākumiem tiek uzsvērts, ka iet roku rokā. Un, ja mums gavēnis ir tikai tāda nu, drastiska atteikšanās no kaut kā, lai pēc tam mēs varētu uh, atkal to atsākt darīt ar lieldienām, tad, eh, jā, tad tas ir pat tukšo, jo tas neved ne pie dieva, ne pie citiem cilvēkiem. Jā, jā un, un um, man tā, tā doma par to, ka um, eh, ehm, eh, tas pāvests ir citāds vienmēr sakot, ka tas principā mums pasaka šajā brīdī un, un arī tas gavēnis un, un viss tas process, ko, uz ko mēs esam aicināti, ka tas ir uh, lai es noliktu sevi tādā atvērtībā pret Dievu, nu, lai viņ, Dievs var darboties uz mani, vai ne? Kad tas e, tiešām, ne, nu, ar, nu mēs mācam, kad uh, Dieva žālastība, un tas ir vissvarīgākais, kas darbojas mūsu, bet mēs arī mācam par to, ka no mūsu puses ir jābūt kaut kādai atbildes reakcijai, rīcībai, izvēlei, jābūt un, nu, mm. un labai. Ne? Uh, Un, eh, un, un tas skaisti un tā mūsu rīcība un atbildi var būt šī nolikt sevi tādā atvērtā stāvoklī, caur lūkšanu, caur gavēšanu, caur atsecīšanos no kaut vai no gaļas ēdieniem piekdienās vai trešdienās un, un kā citādāk vai mm, šodien, mm, piemēram, mēs, un arī ar tiem žalsirdības darbiem, ka tā, tas, tas ir veids, kā mēs sevi atveram, tavu otru daļu, dievišķo mm. daļu, tā nav atkarīga no mums. To jau pats Dievs mums dod. Un tā varbūt tās ir tā labā vēsts ir tajā visā pas pasākumā, ka tas nav tik atkarīgs no manis, ka tas patiešām ir Dieva žālastība. Un viss, ko es varu izdarīt, ir nolikt sevi, ka teikt, Dievu priekšā, atvērtām rokām, atvērtu sirdi. Mm. Un tad, lai viņš nu ir tas, kurš tad dod, kas, kas man pienākas, ko man vajag, un uh, un, un ko, ko Dievs uh, uh, grib man dot šajā brīdī, vai ne? Tā kā... Jā, tad, tad eh, primāri klausītāji gavēnis nav atteikšanās laiks, bet gavēnis ir laiks, kurš izmanto atteikšanos, lai piedzīvotu atjaunošanos, lai piedzīvotu atgriešanos pie kunga, lai darītu arī labu lai veltītu laiku Dievam un lai augtu attiecībās ar viņu un, protams, arī gatavotos lieldienām, kas ir mūsu ticības pats pats pamats, jo, kā Pāvis Jānis Pāvils II sacīja, mēs esam augšām celšanās cilvēki un alleluja ir mūsu dziesma un visa mūsu ticība ir balstīta uz augšām celšanās faktu un notikumu, tad šajā laikā mēs varam atteikties no kaut kādām lietām, kuras ir labas lietas, bet kuras uh, teiksim tā, lai arī neļautu šīm lietām valdīt pār mums, un lai arī sagatavotos tiem brīžiem, kad mēs tiekam kārdināti kaut ko nolikt Dieva e, vietā, e, kas ir laicīgs un pārējošs, un tad arī šis laiks, ko mēs varam veltīt pastiprinātai lūkšanai un e, žālsirdības darbiem. Tu minēji atturēšanos no gaļas trešdienās, piekdienās, tas, kas joprojām no baznīcas ir pieprasīts, uh, ir eh, nu, šis mūsu vietējā tradīcija, lokālā tradīcija eh, piekdienā saturēties no gaļas ēdieniem, kā jebkurā piekdienā tas ir, ja neiekrīt kad lieli svētki, protams. Eh, savukārt tad divreiz gadā, šodien pelnu trešdienā un lielajā piekdienā mēs esam aicināti ievērot stingro gavēni, uh, Eh, kas nozīmēja paēst nu, līdz sātam vienreiz dienā, un tad pārējās maltītes sasumējot, varētu būt. <laughs> grūti to tā ir. Tas tāds nu, legālistiska pieeja, varbūt no it baznīcas īpaši, puses. Ja tās bet... maltītes ir astoņas dienas, un mēs <laughs> jā, kopā jā. labāk nevajag. <laughs> jā, jā, bet, eh, bet tad, tad, nu, vienkārši tas, ko baznīca mums mēģina, jo cilvēkam jau vienmēr ir tas, nu, nu tad cik var, vai ne? Un tad baznīca saka, nu, lai tās pārējās maltītes kopā ņemot, nu, tā kā veido. Uh, Eh, veido vienu maltīti. Un šodien, protams, tad atsakā atturamies no gaļas sēdieniem. Eh, visas pārējās tradīcijas eh, gavēt ar maizi un ūdeni, gavēt, nezinu, trešdienās, piekdienās, nēst visu gavēņa laiku, gaļu, piena produktus un tā tālāk. Tās jau ir personiskas izvēles, varbūt kādas ģimeņu tradīcijas, ko baznīca nepieprasa, bet ko, protams, katrs var individuāli izvērtēt un izvērtēt un uh, izvēlēties, ar ko viņš uh, gavē un no kā atturās šajā laikā, bet paturot prātā, ka šī atturēšanās ir vērsta uz attiecībām ar Dievu. Ja man atturēšanās man nepalīdz atrast vairāk laiku lūkšanai vai kalpot tuvākajiem vai ietaupīt kaut ko, ko es varu ziedot tuvākajiem, tad, tad varbūt, ka ir jāmaina arī attiekšanos. Ja, nu jā, tad kaut kas nav kārtībā un tad jāpārskata visos pamatos, ko es varu darīt, lai, lai šīs praksītes arī tuvinātu mani Dievam, ļautu piedzīvot Dievu savā dzīvē. Mm, jā, un, protams, ka visas šīs lietas mēs saskaņojam ar savu garīgo vadītāju. Ja tāda nav, tad gavēnis var būt brīnišķīgs iemesls beidzot atrast savu garīgo līdzgaitnieku. Tieši tā, ar tā arī ir garīga asketiska praksa, jā, principā, jo tas prasa laiku. Uz otru nav jā, tik viegli. Mhm. Prasa laiku, prasa saņemšanos un tā tālāk. Klausītāji laiks dziesmai atgādina, ka šodien sarunājamies ar jezītu tēvu Jāni Meļņikovu par gavēni, par gavēņa laiku, par pelnu trešdienu tad eh, droši arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, ja tevi, tu vari padalīties ar savu apņemšanos, eh, kas eh, tu zini, ka tevi noteikti tuvina Dievam, tuvina citiem cilvēkiem, tad priecāsimies dzirdēt, nu kā gavē mūsu klausītāju, un tas varbūt var iedvesmot kādu citu klausītāju, kuru tu uzrunā pat varbūt pats neapzinoties. Un ja tev ir kādi jautājumi par gavēņa laiku, par pelnu trešdienu, uh, varbūt, ja tu esi jau lasījis pāvesta vēstījumu lielajam gavēnim, tad droši arī vari padalīties ar tām atziņām, ko esi guvis. Ja vēl neesi lasījis, tad sameklē mājaslapu katolis.lv un tur, vai arī ieraksti Googlā vienkārši pāvesta vēstījums 2022. gada gavēnim un tev noteikti arī izmetīs šo rakstu, kas nav pārāk gars, garš, vienā četri lapu no abām pusēm un uh, tāds aicinājums tieši atkal uz šiem labajiem darbiem, uz eh, kuriem mums arī ir jāvērš uzmanība eh, gavēņa laikā. Tagad laiks dziesmai un pēc tās tad ceru klausītāju uz tavu aktīvu līdzdalību. Jēzu nāc mans prieks un Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,35 eh, minūtes. Eh, trešdienā, 2. martā, ar tevi klausītāji priesteris Pēteris Skudra un kopā ar mums šodien arī eh, tēvs Jānis. Runājam par gavēni, gavēņa laiku un paldies visiem, kas iesaistaties šajā sarunā. Tad dodu vārdu mūsu zvanītājai Lūdzu. Kas mums zvana? Jēzus Kristus zvana Marcijana. Prieks dzirdēt, Marcijana. E, ziniet, e, priesterīt, man ir tāda lieta, es man ir cukura diabēts, un man ārsti ir ietiekuši piecreiz dienā e, vispār ēst. Mm -hmm. Bet kā lai es varu tagad iztikt ar vienu reizi? Es ne, Jūs nevarat iztikt, un jūsu gadījumā ir jāēd tik, cik ir jāēd, lai rūpētos arī par savu. Mūsu gavēnis nedrīkst kaitēt mūsu veselībai, teiksim tā, un jūsu gadījumā ir diabēts, un tā tad jūs ēdat to, ko ārsti liek, un tik, cik ārsti liek, lai rūpētos par sevi. Jā, paldies, protams, ne gaļu, ne pienu es to nelietošu, bet, nu, bet pamazītiņām ir jāiet, jā. Paldies jā, protams, jums par... Protams, mhm. paldies. Mm -hmm. Uh, jā, jā, gavēnis nevar noteikti būt uh, iemesls, lai kaitētu sev. Nekādā gadījumā ne. tas, tas iet pretrunā ar pašu to garīgo praksi. Ne? Tas nav doma, nav kaitēt, ieļaunu, ļaunu sev nodarīt kaut kādā veidā, bet doma, lai, kā saku, paceltos mana dvēseles, spētu pacelties pie mm. Dieva, liktu aizdomāties. Uh, Un mēs arī atceramies to, ka veselā miesā vesels gars un rūpēties par veselību es arī varu labāk. Piemēram, to pašu lūkšanu man ir vieglāk lūgties, ja es esmu izgulējies, paēdis, eh, nomazgājies vai ne. Un, un, un vieglāk arī lūgties un kopumā dzīvot ir tad, jā. ja es neesmu pārējies, <laughs> arī, vai jā. pārgulējies, Tieši vai pārdzēries. Man jā. nu, ir jābūt tai mērinībai, e, mērinībai visās lietās, un varbūt tās šis ir tas laiks, kad to mēs varam arī daudz labāk uh, uh, iedzīvināt savā dzīvē un praksē. Bet gavēnis varētu būt piemēram šo ciešanu un slimību, grūtību, upurēšana dievam, piemēram, nesūdzēšanās par viņām. Tā varētu būt tā praksa, ko... Pie, piemēram, nesūdzēšanās, jā, jā protams, uh, Es domāju, kopumā tas ir labs padoms, varbūt tās mazāk sūdzēties, mm. uh, jo tas tāds ieradums, kas, uh, kas nav, viņš nedod nekādu labumu, viņš pamazām maitā attiecības ar tiem cilvēkiem, tam es sūdzos. Jo citiem apnīk tā es, mūsu nu, gaušanās. Nu, tieši, jā, bet pats tas... sevi es turu tādā tumšā, drūmā vietā ar šo gaušanos, sūdzēšanos visu laiku. Nu, tā kā varbūt tās arī no tā ir vienkārši jāmēģina tikt kaut kādā vaļā eh, ārā no tādām stāvokļa nelabvēlīgi. Eh, un savukārt es esmu arī ievērojis reizēm pie sevis, ka nu, dažreiz ir viegli to gavēni ievērot, jo nu, mēs dzīvojam tādā diezgan uh, spraigā tādā ritmā ikdienā, un tad es zinu, ka arī bez manis ir daudzi cilvēki, kuri ainu kaut ko tur brokastis nepēdam, pusdienas tur ainu izturējuši, aiziešu mājās, tur pēc tam vakariņās paēdīšu, kaut kādas arī nebūtu. Un tad jau liekas, nu, tā pelna trešdienā vai tur lielajā piekdienā tur vēl vienu maltīti izlaist, tas nekas dišs nav. Varbūt tās, ka tad atkal šādā gadījumā tieši otrādi gavēnis būtu laba uh, labs iemesls sakārtot savu dienas ritmu tā, lai man būtu laiks paēst un parūpēties par sevi. Mm, jā. Kas arī prasītu disciplīnu, prasītu atteikšanos no steigas, no tāda haotiska ritma un būtu jāplāno laiks. Jā, jā. Nē, es pilnīgi piekrītu, jo kā es arī saku, eh, cilvēkam, kuram nav ko ēst, viņi nevar stāstīt par gavēņa uh, šausmīgi garīgo mm. vērtību un nozīmi. <laughs> nu, tad, tad būtu izsmieklis, vienmēr sakot. Un tāpat tās arī cilvēks, kura mm, darba vai kādu iemeslu dēļ viņš eh, vienreiz dienā vakarā kaut kad pamostas un kad vajag arī paēst, nu, tas, tas, tā, tā, tā arī nebūs garīga praksa. Manuprāt, būtiski, ka tā garīgā praksa ir vairāk vai mazāk tomēr apzināta praksa. Mm. Un tad, protams, tā izvēle, kad es sakārtoju savu dienu, uh, kaut kā struktūrēju to dienu un, un savadu drusku kārtībā, nedzīvoju arī drusku tādā hausā, mm. kas bieži vien arī notiek. Nu, mm, tāds ir mūsu dzīves ritms, vai ne? Bet cenšos, cenšos apzināti to dzīvi arī dzīvot. Uh, dzīve, kuru mēs neapzināti dzīvojam, nav vērts dzīvu. Mm, nu, nu jā. neatceros, kurš to teica, tā nav mana <laughs> doma, eh, bet, eh, bet vienmēr sakot, tas aicinājums, jā, tiešām dzīvot apzināti, eh, arī šīs mm. garīgās mm. prakses apzināti dzīvot, jo, nu, nu, kā arī runājām, nu, kad jebkura prakse, arī garīgā prakse, iet caur nu, to dinamiku, ka mēs piedzīvojam garlaicību, uh, E, tādu e, prieka un enerģijas izsīkumu un visādi šitādas lietas, vai ne? Mm. Un tādēļ e, ir tas laika periods, kad mēs saņemam, mēs tagad runājam par to, šodien jo īpaši, kā pelna trešdienā ar tādu stingro gavēnu, vai ne, jo īpaši par to, mēs tā kā atkal aicinām un uzrunājam un ceram, kad varbūt tās arī mm, mm, iedvesmojam cilvēkus tad arī pamēģināt saprast eh, šo lietu un, un pievērsties mm. daudz apzinātākā veidā un, un praktizēt šie, šīs, šīs lietas. Ja Rita arī mums eh, raksta, diemžēl esmu saslimusi ar covid un gavēšanas vietā upurēju savu slimību un vājumu. Tas, manuprāt, arī jā, no, nu, skaisti, sasaucās tā, ar to, ko, tā. ko mēs runājam. Jānis mums jautā, kāpēc ir tik svarīgi gavēt ar maizi un ūdenī vienu vai divas reizes nedēļā, kā diemāta to aicina Meģikorijai? Es nezinu, meža garīgas eh, vēstījumu par gavēšanu ar maizi un ūdeni, bet es domāju, ka eh, tāda diezgan radikāla attiekšanās no um, ēdiena. Um, Tiem, kam veselība to atļauj. Kam veselība to atļauj, ne, kad tā, tas var būt ļoti noderīgi, jo, kā es saku, um, atkal mēs pirms brīža jau runājām par to, ka uh, eh, dažreiz šī uh, radikalitāte šajās praksēs un, un, un, un, un attiekšanās var būt tas, kas man, man atver manu iekšējo telpu priekš dieva lielāku. Mm. Ne? Apzināties, ka tas ir pamatmērķis, ehm, nevis vienkārši. Eh, ehm, kā teikt, eh, dzīvot uz maizes un, un ūdens. Es domāju, mums ir svarīgi arī precizēt, ka tā nav obligāta prakse, ja obligāti baznīca pieprasa, teiksim, universālā baznīca pieprasa šo stingro gavēnī pelnu trešdienā, lielajā piekdienā, ka mēs ēdam vienreiz līdz sātam, atturamies no gaļas ēdieniem, ne par citiem ēdieniem nekas nav minēts. Tad lokālā um, baznīca, ko vada mūsu vietējie bīskapi, tad ir nolēmuši to, ka mūsu kopīgā atturība piekdienās, ja vienīgi piekdienā nav kāda liela svētki vai kāzas vai kaut kas tam līdzīgs, tad mēs atturamies no gaļas ēdieniem. Pārējās visas prakses nav aizliegtas, bet tās ir tad pēc katra izvēles un, uh, teiksim, arī, nu, šie tie Medžigorijas uh, vēstījumi, tās arī ir tādas, nu, privātas atklāsmes, kuras mēs varam, nu, kamēr mums tās palīdz tuvoties Dievam, tāpat kā visas pārējās atklāsmes, Fatim un, un, un citas, jā, tad, uh, par cik, par tik, nu tāds uh, princips kamēr tādā ziņā, jā, augt, kamēr tas palīdz, tikmēr es lietoju, jā. ja nepalīdz, vai saprotu, ka tas man jau Teiksim, tas nav kaitīt. ticības pamats, ka ot, mums ir obligāti tam ir jātic, tas mums ir rekurēs ticu, ko mēs skaitām svētajā misē, tās ir tās obligātās lietas. Bet, protams, ka tā ir, kā tu jau minēji, vērtīga prakse, ja veselība atļauj, garīgā vadība piekrīt, Uh, tad es varu, varu mēģināt, jo, protams, ka šī atteikšanās no ēdiena, nu, viņa uh, palīdz, palīdz tai ziņā, ka šis izsalkums, ko es jūtu, man atgādina par izsalkumu pēc Dieva, ko man vajadzētu just, un laiks, ko es tērētu ēst gatavošanai un ēšanai, es varu veltīt lūkšanai, līdzekļi, ko es iekonomēju tajā dienā uz nēšanu, es tad uh, iztērēju, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, kādiem nabagiem, kuriem nav ko ēst, tad es viņiem dodu iespēju paēst varbūt tieši šajā dienā. Tieši tā, un man, man šķiet, ka tas arī tāds uh, labs um, aspektiņš, un ko pāves Francisks nepārtraukti arī izceļ, kad uh, nu, latviešu mums ir teiciens pēdusi peli nēdušu, nepa, ehm, nesapratīs. Ne, nu, varbūt tās tiešām arī tādā ļoti, ļoti praktiskā veidā ar to manu izvēli nepaēst to vienu dienu, es varu kaut nedaudz, nedaudz labāk mm. saprast, uh, savus līdzcilvēkus, kuri varbūt tās nav pēduši, mm. kur es varu izrādīt varbūt tās lielāku empātiju šiem mm. cilvēkiem, kuri ir pavisam citā dzīves situācijā un, un kaut kāda iemesla dēļ. Nu, tas arī parāda, ka vēl bez šīs fiziskās garī, barības mums ir vajadzīga arī uh, arī garīgā barība. Tam pašam Jānim ir <laughs> jautājums, kā gavē priesteri, bet nu, mūsu, teiksim tā, mēs esam tādi paši kristītie kā visi pārējie, un uz mums attiecās visi tie paši likumi, kas attiecās uz visiem kristītiem. Tieši tā, nekā, nekādu izņēmumu nav, un arī izņēmumu nav kārdinājums. <laughs> Jā, jā, jā, tā, tā, tā kā arī šeit ir, kat, arī priesteriem ir jāstrādā ar sevi. Jā. <laughs> Un, un arī smagi bieži vien, bieži vien <laughs> jāstrādā tā kā <laughs> lūkšanas par priesteriem, <laughs> varbūt tās gaveņa laikā. Jā, kā tas ir ceturtdienās mums ierasts pulkstens septiņos rožukroņa laikā. Vēl kāds mums klausītājs raksta, paldies par šīs dienas sarunu. Jautājums par 40 dienām, kā tur sanāk 40, ja skaitot ir vairāk, vai tas ir neieskaitot svētdienas, un tad svētdienā var ēst visu to, no kā esmu atteicies gavēnī. Jā, principā tā arī, ka svētdienas ir izņemts ārpus gavēņa, eh, un svētdiena kā kunga diena, tā ir uh, svinama diena un svētku diena pat gavēņa laikā. <laughs> Kā... Jā, protams, ka gavēņa laikā svētdiena būs atšķirīga tiksim, es te lasīju normas, kas saka par to, ka tās, tāpēc arī mēs saucam par pirmo gavēņu svētdienu, otro gavēņu svētdienu, nebūs glorija, nav ziedu, aicinājums arī izmantot mazāk mūzikas instrumentus, tādā pieticīgākā noskaņā svinēt šos, šos dievkalpojumus, bet, protams, ka svētdienas tad nu, nav tādas tur gavēņa dienas, ka mēs tomēr tās ir, tajās ir mazliet vairāk šī svinīguma nekā, mhm, nekā mhm. parastā. Bet es domāju arī, redz, tomēr tas uzsvars, tagad es ēdīšu to, ko es esmu. At, nu, nu, nav tikai nu, gavēns par no, nēšanu. Nē, nu, jā, jā. <laughs> No, <laughs> nē, nu, jā, tādā ziņā, jā, ja es gaidu tikai to iespēju, ka nu, beidzot man ir atļauja <laughs> ēst visu, tad ēdat, ko gribat kaut šodien. nu, jā. Eh, bet, bet, eh, bet, jā, nu, nu, paskatīties vienkārši. Uh, ko var, tā var, eh, un lai sirds un dvēsele celtos prāts, celtos pie Dieva. Un varbūt arī padomāt kaut ko nu, mazāk nekā vairāk, lai es zinu, kas tiešām arī ar to apņemšanos varētu izturēt tās 40 tā, dienas. Tas arī ir labs padoms, jā, tiešām, jā, jā, jā. Uh, apzināties, cik daudz es varu izdarīt, un ja varbūt tās pat tā rīkoties, kad es paņemu it kā mazāku to uzdevumu sev, un ja es redzu, ka to es esmu izpildījis vai varu izpildīt, tad pielikt klāt. Eh, un tas, tas, domāju, diezgan motivējoši varētu būt, kad es eh, nevis apņemos gāzt garīgos kalnus un nu, vienā brīdī apzinos, ka um, netieku ne ar ko galā, un tādēļ uh, krietu, krītu izmisumā un apjukumā un, un nespēkā un pametu visu vienkārši. Labāk pakāpeniski pieaudzēt klāt arī šajā garīgajā ziņā, pieaudzēt kaut kādas garīgās prakses vai kaut kādas tādas lietas, arī gavēni, piemēram, mēs, tad labāk pakāpeniski mm. uh, ieiet tajā iekšā, nezaudējot dušu vēl pirms gavēns kārtīgi ir sacies. <laughs> Jā, tas, tas ir labs padoms. Uh, Jā, noteikti arī klausītāji radio Marija centīsies e, būt tavs atbalsts gavēnī, kā katru gadu mēs to cenšamies darīt. Eh, gan ar gavēņa kalendāru, kas šeit ētrā skan trīs reizes dienā un kuru mēs sūtam jums e-pastos un arī sociālos eh, publicējam. Ja gadījumā tu vēl nesaņem e-pastā, tad eh, var arī pieteikties rakstot uz info.rml.lv. Tāpat arī tad pusdienlaikā pēc kunga eņģeļa lūkšanas un dienas vidus lūkšanas iesim krustaceļu, ceļu tāpat arī vakarā pulksten desmitos, tad arī no rītiem skanēs šīs rūgtās sāpes vai rūgtās ciešanas, um, rūgtās asaras, piedodiet, un uh, arī vienos tajās dienās, kad nav raidījums vienos mums šeit ēterā uh, pa dienu, uh, tāpat tad um, aicinājumi uz lūkšanu, uz gavēni, uz žālsardījumas darbiem, kas šeit izskan gan uh, gan raidījumos, gan arī tu vari pievienoties tām lūkšanām, kas jau ikdienā mums šeit ir. Tāpat arī šodien Pāvis Francisks aicina īpaši lūgties un gavēt nodomā par Ukrainu. Tad arī mēs šo dienu īpaši veltīsim šim nodomam, gan vienos varēsim sarunāties ar mācītāju Pēti Reisānu par veidiem, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai. Viņš ir šādās nu, organizācijās iesaistījies, kas palīdz. Tāpat arī pulksten desmitos rīta cēlienās karita, rīta cēlienā karitas mums stāstīs par to, kādas tad ir šīs katoļu organizācijas, kas palīdz un ko mēs varam darīt Latvijā un varbūt gatavoties uzņemt bēgļus vai um, sūtīt kādu palīdzību. Uh, Eh, katrā ziņā noteikti pašiem nedarīt kaut ko uz savu galvu, lai netraucētu tiem, kas to dara tiešām tādā konstruktīvā veidā, ar maksimālo tad arī efektivitāti un eh, aizsniegtu maksimāli daudz cilvēku. Pulksten 5.20 eh, tiksimies ar Ukrainas kolēģiem šodien un lūksimies kopīgi grožu kroni, un tad pulksten 6. lūksimies kopā ar pāvestu Francisku. Um, Um, šo pelnu dienas uh, svēto misi, un pēc tam arī pēc mises tad būs rožu kronis kopā ar uh, priestri Romānu Sapužaku, kura balss arī dzirdam šeit džinglos, aicinot lūgties par Ukrainu. Viņš ir uh, grieķu katoļu priesteris no Ukrainas, tad vakara rožu kronis būs īsāks, mēs nelasīsim jūsu nodomus, aicinam arī neizteiktos ētrā, visi nodomi būs veltīti nodomā par uh, Ukrainu, un tad arī varēsim lūgties latviešu un ukraiņu valodās gan 5.20, gan pulksten uh, septiņos, vai arī pēc uh, šīs te uh, pelnu dienas mises. Tālūk, uh, vēl uh, mums tad arī uh, māsa Meinarda raksta, bija, ir bijis grūti ar apņemšanos gavēnim. Sākoties karam Ukrainā, sapratu, ka vislabākais būs censties maksimāli labi, pēc labākās sirdsapziņas darīt to, kas jādara, plus censties pārdomāt Kristus ciešanas krustaceļa lūkšanā. Paldies par katehēzi. Jā, manuprāt, tā arī ir laba gandare ar tādu atbildību pieiet pret saviem pienākumiem mājās, darbā, sabiedrībā vispār, un ka es kunga dēļ daru labi to, ko no manis pieprasa. Jā, es arī piekrītu, ka tas varētu būt labi. Uh, un skaisti, un, un, un ja es eh, to spēju izdarīt, tad, tad, tad mm, daudz kas var, eh, var notikt. Tas tādā opusdeja noskaņā, kas ļoti uzsver šo savu pienākumu uzticīgu pildīšanu vai darbā, vai sabiedrībā, vai ģimenē, eh, kad caur to tad es arī pagodinu Dievu. Es, es, es tam arī piekrītu, un par lielam es arī tā pats cenšos um, darīt, bet arī uh, dažreiz ir e, pieķerusi sev ar pie tās domas, nu, ja tas arī ir tāds, tas ir labi, bet dažreiz, ka tikai tas nav kaut kāds racionalizēšana tam, lai nedarītu <laughs> neko mm. ekstra, un varbūt tās te, te ir tas arī elements, kad es iz, izvēlos darīt kaut ko vēl, kā tikai to, mm. ko es ikdienā mm teikt, darbu. Bet, ja es biju nolaidis, teiksim, e, kamēr man neskatās, es te kaut kā, tad tā varētu būt laba gavēņa apņemšanās sākt beidzot es... nu, savu darbu, tā <laughs> ierasties laicīgi, piemēram, darbā, neizšļūkt ātrāk no darba prom. Laicīgi, pilnīgi noteikti, jā. jā. <laughs> un, un tā. Nē, nē, e, es domāju, jā, tas, tas ir ļoti, ļoti labs laba apņemšanās un labs, labs padoms, e, ar ko var sākt e, gaveņa laiku. Jā. Te var pārdomāt gan savus, eh, teiksim, ģimenes pienākumus, kā dēlam, meitai, vīram, sievai, mātei, tēvam, brālim, māsai, pilsoņa pienākumi pret sabiedrību, darbinieka pienākumi vai priekšnieka atbildība par darbiniekiem, tad ir gana daudz lomas, Mm -hmm, kuras, mm -hmm. kuras pārdomāt. Un eh, noteikti klausītāji tev arī var palīdzēt pāvesta Franciska vēstījums, šī gada gavēnim, kur pāvests šoreiz vairāk tad liek uzsvaru no vēstules galatiešiem uz, uz to, ka nepagursim labu darīdami. Jā, tieši tā. Jā, ka, tā kā viņš arī atgādina, ko sēsi, to pļausi, un jo bagātīgāk tu sēji, jo bagātīgāk tu pļauji, tad vēl tāds uzsvars uz to, ko mēs varam darīt. Man liekas, vēl pagājušajā veidienā arī mums lasījumos bija par to, ka labs nāk no uh, mums jādara, tagad es pār, tā ļoti vispārīgi pārfrāzēju, kad mums ir jādara labu un labs nāk no cilvēka sirds, vai ne? Nu, kad nu, viens, Tur bija par tiem augļiem, jā, jā. Par tiem augļiem, mm. kad viens mēs varam uh, Uh, ka mums ir sirds nostāja, no kuras tas izriet, bet arī dažreiz varbūt tās, tas, kad es apņemos darīt labu, varbūt sākums sirds m, mm, arī tādai pārmaiņai, un manuprāt, tas arī gaveņa laikā lieti var noderēt, kad es arī tad, kad nejūtos vienmēr m, mm, kā milzīgs labdaris un laba darītājs, kad es tomēr atrodu iespēju varbūt, m, mm, kā teikt, veikt šo sirds iekšējo darbu ar ļoti konkrētu rīcību un cenšoties darīt labu. Uh, un cenšu, cenšoties palīdzēt varbūt tās kādam <clears throat> tuvākam vai tālākam cilvēkam. Pāvests tad arī saka, lūksim Dievu, tad nepagurt labu darīt, darīt labu, un es tagad nevaru uzreiz atrast, kur viņš to saka, bet tā tad, ka mēs nevis izvairamies, bet tieši pat meklējam tuvākos brāļus un māsas, Jā, Reku viņš saka, gavēns ir labvēlīgs laiks, lai meklētu, nevis izvairītos no tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, lai meklētu, nevis ignorētu tos, kur ilgojas dzirdēt labu vārdu, lai apmeklētu, nevis pamestu tos, kuri cieš no vientulības. Darīsim labu visiem, veltīsim laiku mīlot vismazākos un neesargātos, pamestos un uniecinātos, diskriminētos un atstumtos. Ka... Un, un turklāt, eh, cita doma, ko arī viņš saka, ir par to, ka, eh, sej, nu, ka vajag sēt un arī ievākt eh, to mm. ražu, un tad viņš arī izceļ to aspektu, ko Bībelē saka, ka nevienmēr tas, kas sej, ir arī tas, kurš novāc. <laughs> nu, Jā, bet... iespējams, ka mēs iesējam sēklu, kur nesīs augļus jau tad sen vairs, kad mēs nebūsim šeit. Kad, kad nebūsim vai kāds cits būs, vai ne, un mm. kas, kas tad tos augļus tad arī ievāks, bet lai tas nav par tādu uh, Ehm, nu, teikt, iemeslu tam, lai nedarītu neko, jo neredzēšu tos augļus, kas arī mm. bieži vien ir kārdinājums, ir īpaši, manuprāt, ehm, nu, garīgajā dzīvē, garīgajā tādā arī darbā, mums arī kā priesteriem, ehm, domāju, ka tas ir tāds izaicinājums, šad tad redzēt tos augļus, jo sēklu tu sēji, sēji un uh, Un augļi pienāk savā laikā, par kuriem neesmu es atbildīgs, bet Dievs, un, un tad tas var būt arī tāds drusītni kā, <clears throat> eh, kā, nu, kā teikt, eh, eh, izmisuma avots un, un, un iemesls man, bet Bībelē un Jēzus saka, ne, sēj un neraizējies par, par ražu, lai gan ar mums vajag ievākt šo ražu, mums vajag mm. sēt un arī būt gataviem ievākt šo ražu. <clears throat> pat ja neuzreiz tik vienkārši tas notiekas. Go, um, tās Jāni, liels paldies par to, ka tev bija laiks būt kopā ar mums un uh, pievērst uzmanību tam, tam, kas ir gavēnis un kā mēs varam pavadīt šo gavēņa laiku. Paldies arī klausītāji tev par iesaistīšanos, par īziņām, Marcianai par telefonu zvanu. Uh, Tad, lai jums visiem izdevies šis gavēnis un droši arī tad piedāvājiet saviem draugiem paziņām, ja kādam ir grūtības atrast laiku ikdienas ritmā lūkšanai vai kādiem žāsardības darbiem, tad droši var arī ieteikt Uh, ieteikt Radio Marija, kur ir noteikts lūkšanu ritms, uh, var praktizēt žālsardības darbus, atbalstot Radio Mariju, un caur to tu īstenībā arī veiksi žālsardību pret tiem cilvēkiem, kas to klausās. Uh, Tāpat arī tad, uh, dzirdēsi aicinājumus uz atturēšanos, uz uh, gandari, uz atgriešanos, uz gavēšanu, un uh, to arī var praktizēt, nākot šeit kalpot kā brīvprātīgajiem, tā kā droši, droši paliec kopā ar Radio Mariju, un tad tagad pavisam drīz pulksten desmitos turpināsim ar gavēņu kalendāru, un pēc tā tad rīta cēliens.